wis ora pati apikno. Iya, saiki wis pinter nyandang Jawa wis. Dandan iki aurane ketok mencorong. Heeh. Mm Nek kowe ngerti asline ya aja kaget. Apa oh, asline ya ayu lho. Jewowok kae lho. Apa nih? Kowe tak komoi kena percaya kena ora. Kowe nek nang omah kuwi blas ora besus. Wo. Tenan aku ora golek arep sinden nek dandan ayu nek nang omah iki ming sarungan sak dodho kae. Karo kotange akeh tok lemeko kae. Karo udut, Masa udut. Weh, do mengi kok ana sila ning kursi kae. Bul. Bul mongko kretek. Heeh. Ya, maksudnya nak ya aku pernah nengoknya mbak didelok ke ya Raine ngono lho raku ini <laughs> aku bisa ngomong Raine jawa kena karu karuan <laughs> oh Raine kok jawa ki piye toh aku ya eh, ngerti aku dek teko neng omamu kue turun neng kursi kaya ayo rang ngerti toh kue Boten. Bojo mulai nemoni. Monggo Pak, ngadi sinten anggo lek tak tak jak mayang ngono. Lah niku tesih tilem gugah mboten wani kula. Kowe krasa ora kowe? Napa? Aku iki turun jingkrong nu cengelmu dirubung laler ae lho. mbok ora banget banget. Padahal aku batang ngono apa piye? Eh, asli ya Allah. Tak omongi Mbak, tenan asli ya Allah. Tadi iki pojokan kursi, iki pojokan kursi kae. Sirahe diterusep ngene iki lho. Lah kan kene iki kok. Kene nganggo sarung kae. Wah, laler aku. Tak tak gusah terus tak gas tintin tangi ngono non ngomong kaya sunteng pak mau bul bul bul padahal sing gawa laler jenengan lho ya ora ana wong mangane ora ana laler jenengan teko dadi ana laler ana wae wong kowe kira percaya yo dipak pok pok pok pok oh malah pok pok pok yo apa mosok yo semen apa bayangan jenengan le bayangke piye kok batene iki mikimu banget Terus naik ngono piye? Aku mah dari ngan. Ter Iki Mbak Lia nganti ya Allah ya Allah aku digarapi lo Mbak Lia kan lagi pertama aku Gojek. Ya ngono nih dalang yang itu aku dalu dal wadi ini Awas hmm. lo Mbak, wadimu aja nganti cetok. Am, ampun tengarapan lo Mbak, mesti kula dulu ampun. Al-Fatihah kunjuk Kiseno ngatur ke Mbak Elisa Orkarus Alaso. yo Mbak Elisa or karo Salasuh. Maju meneng, Mbak. Lah iki. Iki sindenku sing lagi spiral ya iki, no. Viral. Heh? Viral. Heeh, viral. Ya. Nggih, sugeng dalu, Pak Seno. Sugeng dalu. Sehat nggih, Pak. Wilujeng sedaya. Alhamdulillah. Rasa dijawab tak alhamdulillah <laughs> Lah ya wilujeng sedaya ki sedo batin amin. Amin. Nggih. Mugi-mugi tansah sehat, wayangan terus nggih sehat nggih Pak. Amin. Pokoke kowe berusaha supaya ndonga ben corona iki ndang minggat saka Indonesia kene. Iya. Nggih, nggih kedah ndonga tapi ki kedah nopo prihatin sama harus konsentrasi untuk menghindari Pak nggak ya. bisa disepelekan tetap nggak bisa mm -hmm. soalnya kan ning kene peralatan canggih koyo Eropa Cino ngono wah iya nah dulu Eropa juga gitu juga menyepelekan tapi sekarang nggak bisa ngikutin caranya Wuhan Wuhan udah berhasil Eropa ngikutin nah kita juga harus waspodo waduh waspada. Nggih, ta iso disepelekake. Nek jane kuwi pancen bakteri kuwi iki gampang mati. Nggih, saged gampang mati. Ngaton ngadi ombeni wedang panas terus ya. Iya. Mun ora mati ya adus wedang panas. <laughs> Ora mengkari mbubuti. Ha ah, iya. Nggih. Kaya pite Apa? Kaya pite Pite Pitik kaya pitik karim bubuti. Heeh. Are nembang apa sak kowe? Nggih, kula nembang imbang ana katresnanku mawon. Imbang ana karyane? Karyane Susilo Tengkleng, Pak Susilo Tengkleng. Pak Susilo Tengkleng, ora Tengkleng. Tengkleng. Pak Susilo Tengkleng. Ah, aja Tengkleng. Nek Tengkleng ki ngene iki sikile diangkat siji terus ngene iki dengkleng. Oh niku ngaten niku kados gareng niku tengkleng Oh ah, iya. Timbang ana katresnanmu. Heeh, ya coba dibawani pancen. Nggih. Bocah cerdas kok nok. Iya. Saiki wis kulino melu dalang-dalang liyane kuwi. Iya. Mula pancen ya wis tak bebaske. Sa kamu itu ya terbang sana. Ora mung ngetutke aku terus nek ana sing ngejak gelem mangkat. Lah mangke nek bareng anu sama barengan sama bapak udah saya tinggal aja nggak apa-apa aku tak ngorbit ke sing urung-urung terorbit wi oh iya <laughs> ngono ya nggih hmm. tapi nggih kula nggih gu apa jenenge nek iki gulo gulo wentah gulung koming gulung ah. koming e nggih wonten mriki kok manut to kowe lah kan gurune jenengan kok gleh goleh gleh gulo wentah nggih niku kan wonten mriki dadine nggih kula piye carane nggih tetep ngap katur paseno ingkang minulyang jagat. Heeh, uh, mau disebut sapa Pak Lurah? Pak Sapa? Haji Seno Nugroho. Oh. Haji saka ngendi Mangkat tekan kono durung. Ya mbok nggo wangun-wangun ki nabung, eh, Pak. Eh, Wah, apike nek ana wong nyebut ngono iku iku iki mengamini. Amin. Iya, iya tak amini. Uh. Ning yo piye carane ngono lho, wis gleleng tanggapan ben bengi ora haji-haji. <laughs> Aku ki soalnya ngene lho, sang. Ngono piye? Ada beberapa pendapat. Iya. Haji kuwi iki ora gampang. Ya, nek wis iso resik njaba jerune, jerune ya wis menep, atine wis ora kegiwang babakan kadunyan. Lah kuwi niat munggah haji. Ya. Oh, Aja tumen duwe-duwe terus munggah haji terus munggah haji mongko Al-Fatihah ngapal. Oke sing kaya ngono kuwi. Oh, mboten. Ah. Kecae kudu sing menep tenan. Aku wis nindakake limang wektu. Wis ora kegiwang weruh. Wong kaya kowe iki wis ora pengen. Tenan. Lho, tenan. Lah kuwi wajib aku munggah haji. Nek nah, urung percuma aku tekan saka kono suci bali nang Indonesia aku dah kumat meneh ndak ada guna. Kano gunane? Berarti rumangsa nek isih reget ya, Pak. Isih, tak angkone aku isih reget, aku weruh dhuwit sih pengen. Ha iya aku teko pas poso-poso yo mangan kok. Oh. Dijamangan malah aku yo. Sing salah sapa? <laughs> aku nah? dadak lambemu muni. Kowe teko wis jam 4 kae. Zaman semono skripsi no. Iya. jaman-jaman semono skripsi nulis tentang aku kok teko jam papat Pak. Sini, Pak, nunggu maghrib karo wedangan. Oke, aku yo. tak gawake donat yo tal. Bareng bojoku metu aku ning ndak yo. Oh, ndak senen yo, wedi to. Ora. Ning tresna. Iya. Ayo imbangono katresnanmu. Nggih, iya. tapi niki pawone sik saking Pak Mantep mon nggih. Heeh. Eh? Sing saking Pak Mantep iya, tadi iya. Pak Mantep kali Pak Susilo Tengkleng. Ayo. Ben ketemu. Mangka bawane Pak Mantep lagune Mas Tengkleng. Okay. berarti iki lagu ciptaane mantep Su Tengkleng. Mantep Su Tengkleng. Gerak misuh. Iya. Ngono ya, Mas. Wah, ning kae-kae piyayi tenan kono nyenengke pepundenku Karang Pandan kae. Iya. Karo sapa-sapa ngaku anak kabeh. Ngono ya. Heeh. Aku mbiyen ki meh putus asa, ora gelem ayang. No. Oh iya Hmm, tahu sejarah iku. Pun ate ngadeni. Tahu mergane apa? Ha. Ora kok pamer, ora kok umuk aku nderek Pak Bono, Blasius Subono kuwi saka STSI ning Belanda. Waduh. Kena hawa dingin ki tenggorok aku rusak. Aku nek suluk ki misale kan eh, ngono kuwi ora iso tak gawe keder nganti aku moh mayang. Sing membangkitkan semangatku ya beliau. Lho. mantep. Saiki ngene lho. mayang iki ora butuh suluk. Mayang kuwi ya menonjolkan sanggit ya iso, kuwi menonjolkan lelehmu gecul lucu ya iso. Dadi iso iso ora kudu suarane apik. Oh nggih, niat tekan semene iki dialah suaraku mari kok ya ya dilalah no. Iya, ngono ya dadi panjenengane ya pancen berperan. Berperan besar terhadapku. Oh iya. Gusti Benowo kae ya iya, kae Gusti aku kena gula kae Gusti Benowo ya mara ning kula kenging gula Gusti. Lah pripun nah niki pun mboten ison pripun-pripun. Niki kula sukani obah. Beneran iki piyayi lho. Iya merakyat. Nek yojo Gusti Yuda, nek Solo Gusti Benowo. Ki karo rakyate sambunge apik banget no. Iya, ora kemratu-ratu, ora kaya rumangsa didadekke piyayi luhur ning padha gojek ya ora apa-apa. Oh, ngono ya. Heeh. Ning arang-arang kei dhuwit. Oh. arang-arang ngegai duit klopalen nih gusti iya iki wis ketok pinter macak nok. Iya. Biyen dek pertama kali nyinden yo. Rambutnya iki ges, hairspray ora lurus malah jegrak kok. Soale brendel. Ha ah, iya, ya angel di ini nggak bisa disisir pak ya ditelateni telateni ya, <laughs> ya ngarep kene iki nek di nek wong wedok gelungan kan disemprot nah terus dundurke iso rapi nek ngene risa ora malah ngadeg <laughs> iya, sisire tugel ya pak malah ayo ah, iya, yo iya. bocah ora getih Jawa asli mula ya saiki gelungan wis demes. Demes ya wis cantik. Wis ketok ya meng kurang lemu sih. Gene ngakoni. Hah? Gene ngakoni nek aku cantik. Aku iki biyen ngakoni kowe cantik lho, Sa. Nah, ngono lho. Lho, kowe iki piye to? Ora krasa kok senengane. Hmm. Sindenku kuwi kabeh ayu. Iya. Nek elek didupak. Piye? Nek elek ditupak. Ngreget-ngreget. Iya, iya. Darmane kedah Ma sambutan iki mau pas ana wong WA nyuwun nimbangana katresnanmu saka Semarang. Oh, sinten, Pak? Ora ana jenenge mengong tulisan nomor. Iya. Oke. Okay. Ya wis ora mokal. Iya, iki ya disiarkan langsung streaming no. Iya. Kathah ya sini streaming-e. 21.000 sementara. Oke, okay. calang seno wonten. Heeh. Sanggar Cemara wonten iki. Ono. Oh, wonten Mas Kentung niku. Oh, aku malah hafal kan. hafal aku. Kabeh tak cedhaki yo angger jomblo. Piye? Angger jomblo tak cedhaki, Pak. wah aku ah, ndek bojo kok ndek bojo jomblo. Iya. <laughs> Maksudnya jomblo ki ra duwe pasangan. Kan podo aku yo ra duwe pasangan. Ya gek golek lak tuwa. <laughs> Lah ngopone tuwa? Anak-anak ah, dipangan iki tante. <laughs> Yo. Mangga. Sabendino mongga pinter tadi dadine yo, ya nembang barang yo ya apik. Lah iya. Ini rata tak kukup ya ming no. Iya. Paling neng perapatan nyata nih nyatane saiki S2. S2 liragat ya suka nyinden niki, Wo. S2 liragat suka nyinden bareng nyinden payu terus saya mau sekolah lagi Pak, silahkan. sesok iki takon sekolah S3. yo, iya, ngono ya. men tadi satu-satunya sinden sing bergelar doktor. Wah. Dr. Elisa. Heeh. Mm Nyinden mingan. Ha ya wis ora apa-apa, karang ya ragate ya akeh lek gelar dokter ki. Mula iki lagi nyelengi nok. Iya. Ya kowe iki ngragati Arasudi. Kowe iki kon kowe iki aja kok ngragati sinden. Iyuran wiyaga lara wae moh. Salahe kok dadak masuk angin barang aneh-aneh sih kepenak kok dadak do masuk angin. Iya. Ya senengane to ngonoke kok ya mak. Iya. Iki eneng anu no. WhatsApp. Iya. Saka sapa? Tak wacane dhisik. Ya saka Pak Ferry Suranto. Saka ngendi iki? Saka Jakarta. Oh iya. Nyuwun lagu Gubuk Asmara. Oh iya. sing nyekar sing nyekar Mbak Tatin waduh ki transfer 100.000 wow 100.000 e wilat liwat transfer oh sak yuta kok no wow sak yuta ya wis ora apa-apa kokean iki ha ya wis ben aku gubuk asmara kok sak yuta ya bejane dhewe-dhewe ayo tin ayo tin ki ana dhek sak yuta ya le transfer ning rekeninge sapa kuwi sik waduh nang rekeningku enak ya ya jumeneng iki mbak Tatin Lestari Andayani ya lumayan ya nggih sugeng dalu ha sugeng dalu ngopo kok lorek-lorek pilek pak ha pilek tenggorokane gatel ora ora sesek ora ora Sesek nek kowe mesti ya. Lah ngapa? Ora apa-apa. Eh. Aku lagi munggah lho. Eh. arep tok garapi. Ora tak garapi wong nyatane aku takon gejala corona kuwi nek flu terus yeah. tenggorokan gatal napas sesek kuwi gejala corona lah mulane aku takon tenggorokanmu gatel ora mboten dadane sesek ora mboten ayo wes syukur berarti kuwi flu biasa ora keterjangkit virus corona. Ya ampun to ya, Pak. Ya aja. Nggih. Kowe isih sehat kaya ngono isih digunakke. Iya. Wis digunakke? Lho digunakke nyinden kuwi kok rumahmu pikiranmu sing rusak ora. <laughs> Anggapnya digunakke apa? Iya. Lagi nyinden. Heeh. Ki pamundutan saka Pak Ferry Suranto. Oh nggih. Saka Jakarta. Penyanyi nonton streaming terus transfer duit terus bi aku. Oh iya. Transfer teng kene? aku. Kira-kira dikekke ora? Kok ora ngisen-isen ke wis <laughs> Iki ning eh. jaban rangka iki ning ora wilayah Yojo lho, iki ning Jawa Tengah. Terus ngapa? Ora ngisen-isen ke aku, aku ora aku tau apa? Ora tak kekke. Kerep. kaya hoo. Kok kaya hoo ra. Mengko tak kekeke aja kuwatir dhuwit sayuta apa. Alah sayuta ya apa wong 100 wi gelem kok. Kayak eh, wis to nembang kowe kan cangkem pitidun kok omong. Eh, ten nggih Gusti. Ora apa-apa Gustine iki ora kok ya. Maksudnya yeah. kula ngadeg ten mriki lho. Ora apa-apa. Wis santai wae wong Gusti ya ngadeg ning kono kok santai. Lho Gusti lenggah lho. Eh, ha apa? Nggih. Oh iya tak kira nek jumeneng. Wis <laughs> sembrono lah. Ora kok ya. Ya dibawani alon-alon. Ya mengko tak transferke neng rekeningmu. Rekeningmu piro? iki mengke tak kirim iki wae. Ayo wis berarti kan ora usah. Ning luwe HP nek langsung malah ben disekseni wong mriki. Bener iki. Desa jelek mriki men ngerti nek jenengan dikekke kula. Ngono lho, Pak. Iya tak kekke. Ning tandang ana dhisik le nyanyi ora usah cerewet sik to. Lan <laughs> jenenge ya aku sarep muni jenengan sik omong wae kok. Ayo ben yo wis tak meneng wis. Nek aku meneng ra seneni lho. Engko biasane nek aku meneng kok Iya kok meneng bae. Ya respon sithik-sithik ngono. Gak. Respon kok sithik-sithik. Nyingkar. Nyingku. Ya ana nek nawala saka Mas Zain Boyolali. lali. Nyuwun kesmo, salam budaya klasik Mas Yain Boyolali. Oh iya. Ah, ya engko diaturke. Nggih. Ora kowe gedhe kancane terus kowe metu. Lah aku yo mengenggi lho. Lah iya kok njurku aku kok meninggih kaya sajak yar pek kabeh. <laughs> Mboten. hidup kancane ora. Lah ngene iki penyanyinya baru-baru. Mana? Ini. Iya, baru. Dalange tambah semangat ya. Alah, hubungane apa? Ya, kan wajah baru. Aku ki malah justru nek ra ana kowe ora semangat iki. Alah. Gayane. Tenan aku anggere muni mayang tatine ijin rasane. Huh, saya ora kekuatan ora. Saikini ni aku nang ini kok meng diun nek Soalnya kue ki diantara sinden ki paling ketok Ketok apa nih? Yo ketok mencorong <laughs> Mencorong biye kaya senter Eh domong iyo sinden ini nek takkan lurus ngono kue mesti ketok dewe Hah? Kain bunyi lo Kok rapo domong <laughs> Mesti oh, tatin Mencorong biye tau ngawur Iya Wiwi dek rung iso nyandang jwas ora pati apikno iya saiki wis pinter nyandang Jawa wis dandan ya aurane ketok mencorong. Heeh. Mm Nek kowe ngerti asline ya aja kaget. Apa oh, asline ya ayu loh Jewowok kae lho. Apa nih? Kowe tak komoi kena percaya kena ora. Kowe neneng omah ku blas ora besus. Wo. Tenan aku ora golek arep sinden nek dandan ayu nek nang omah ki sarungan sak dodo kae. Karo akeh tok lemeko kae. Karo udut. Masa udud. Weh, domongi kok ana sila ning kursi kae. Bul. Bul mongko kretek. Heeh. Tenang. Dhe'e tengok-tengok bojone nyapu alon-alon kae. Iya. Pokoke bojone kaya ning neraka kono. Iya. Terus jenengan lewat ya? Oh, tahu tak takoni. Piye perasaanmu? Wah, salah pilih kula, Pak. Wedan kaya teng dicemplungke teng kawah condro dimuka nanti. Nek aku ora golek alasan iki sing lanang ora iso metu ana. Oh iya to. Heeh, dadi kudu Pak sampean mang chatting kula. Ken napa ngoten kula tak dolan. Oh iya, tak chatting dolan, lagi iso dolan, mergane percayane karo aku. Oh. oh Nek ora wis mengkereng ae anggur metenteng ngene iki. Wah. Kene kaya metu ayate lho, nak. Ora jane kok ngeteke terus ki piye ta? Ora perkara ngeteke. Aku mung ngomongke kowe nang omah kok. Lah iya nek jenengan ora ngematke kan tak ya ora apa-apa jane. Lah wong cecok aku mara daya kok ora ngematke. Wong mara daya kok ngetke gendeng kula nuwun. Ora lho, sing dimatke kok ya bagian kono-konoan. Lah kowe ngene pon ora ketok. Nek kowe ngene mosok nggon gono tak biak ngono ya <laughs> Lah ya umpamane aku ngene ora rek ya aja dimatke. Lah mesti secara otomatis ngematke wong sing jeneng wong metenten ki mesti keleke ketok. Ora ana wong merodaya anu anu badhe nuweni kelek ngono ora ana. Ya, maksudnya rak ya aku pernah nengoknya mbak didelokke ya raine ngono lho, ora kuine. Oh, aku wis omong raine jiwawa kena karo anu <laughs> oh, rai kok jiwawa ki piye to? Aku ora ngerti aku dek teko ning omahmu kowe turu ning kursi kae. Ayo, ra ngerti to kowe? Mboten. Bojomu le nemoni. Monggo Pak, nadi sinten goleki tatin tak jak mayang ngono. Lah nika tesih tilem gugah mboten wani kula. Kowe krasa ora kowe? Kenapa? Aku iki turun jingkrong ngono cengelmu dirubung laler ae lho. Eh, mbok ora banget banget. Padahal aku batang ngono apa piye? eh, asli ya Allah. Kamu omongi Mbak, tenan asli ya Allah. Tadi iki pojokan kursi, iki pojokan kursi kae. Sirahe diterusno kene iki lho. Lah kan kene iki kok. Kene nganggo sarung kae. Wah, laler ta aku. Hmm. Tak tak gusah terus tak gas tintin tangi ngono kuwi. Non ngomong. Kalau sinten Pak ngobul bul bul. Padahal sing gawe laler jenengan lho. Ya ora ana. Wong maune ora ana laler jenengan teko dadi ana laler. Ana wae wong kowe iki ra percaya. Ya dipak pok pok pok. Gitu. Oh malah pok pok pok yuk. Apa? Mosok ya semen. Napa? Bayangan. Jenengan lek bayangke piye? Ku batene iki mikimu banget. Terus nek ngono iki piye? angen Aku mah dadi ngenan. Ter Iki Mbak Lia nganti ya Allah ya Allah aku digarapi lho. Mbak Lia kan lagi pertama ndelok gojek. Ya ngono kuwi. asline dalange iki cok ngudal-udal wajine. Awas hmm. lho, Mbak. Wajimu aja nganti ketok. Am ampun teng ngarepan lho, Mbak. Mesti kula delok ampun. <laughs> Itu nek kalau masa kula mriku. Kowe iki ora nang ngarepan kowe senene golek barang kaya ngono. Rukun kono. Wong nganti netizen streaming ki nek ngarani aku rutati ki Tom and Jerry. Tanggrimu ni upload Tom and Jerry ngono penonton gruguduk nganti puluhan. Tome sapa? Tome aku. Jerine kok eh jerine aku. <laughs> <laughs> Lah, sik kucing iki sik sama to? Tom. Ah, sik kowe kucinge. Kucinge ndi buntut ta ora ndi buntut iki? Eh. Wes, aku Tom. Eh. Aku Jerry. Ha iya, kowe lak karepe aku ndi buntut ta? Ndek buntute ndi? Ha iki. Lah ndi? Ayo engko tak dudu. Engko tak fotoke tak kirim. Paling gilani ya. Ya. Nek nggo ngentas. Aku sarap mangap lho. Iya, mangap. Lingsem yen kae Dan ingku pok asmara mandek kene kira ra apa-apa wong ya dicegat karo masinis tadi ya. Dadi <laughs> mandek kira apa-apa. Ra apa-apa. Kesel apa, Mas? Ra apa-apa. kalau <laughs> kon napok ya. Sing sing ngendangi tanpa ekspresi tenan ya. Oh. Iya, sajake wis ora seneng karo Tatin. Kaya enggak mandek kene apa, Mas? kira apa-apa. Wong sengit iki ndulit lho. Sapa? Wong sengit ndulit. Ayo ora ora mesti telek lincung ya. kae sing ora didulit. <laughs> Maksudnya ibarate ngono lho nek wong pepatah wong ketemu trek lincung mesti hmm, ora ono wong ketemu trek lincung hmm, hmm. eh iki hubungane lanang karo wedok ora karo telek aku ini mau wong sengit ki mesti dulit wong sengit ki sing ditok omongke ora lanang karo wedok ning kuwi berbagai macam apa wae iso jenenge tau krungu ora kata-kata kuwi urung <laughs> masa urung tau krungu urung aku ora tau wong sengit dulit terus apa meneh ya apa Pau pas pelajaran turun Ora ora turu ning nggawa kuwi Reso gampang, gambang, nyuling. Oh, oh beda. Kono kae lho, reso nyanding. Wong sengit ndulit. Heeh. Hmm. Ah. Gething nyanding. Gething nyanding kuwi apa jenenge jenenge peribahasa. Lah iya, tahu kurung urung? Urung. Nah terus bilang jelas jelaske ya? Ya kok iya. intine kowe aja sengit karena aku ndak kowe balik seneng karo aku ngono lho. Alah sing ati senengi apa niku? Paling mengkon gusah laler neng cengel. <laughs> ya lihat aja. Alah. Kowe iki nek nyanyi mbok madhep rene to. Oh, oh wis oh, madhep rene tak kira nek. Are ngopo meneh? <laughs> Ora apa-apa. Omong. Ora iso bedake ngarep karo mburi ngono wae piye? Lah padha e kayane. Ya beda. Yo guys, nembang. madhep rene kok anggepku madhep rene. Mergane? Ah, oh, tak kira ki aku ndelokke gegermu iki oh madhep rene bareng tak munggah lho kok gelungan. Bul padha. Ya. ngendi mau jolen yo niki? Nenane. Kok ye? Iya iya. Kupuk kain nyimpen kerupuk kari kebak singo wayah bengi nganti pengen nukrat gundulmu ah, mula terus eh, iya nek ngono kile joget Wong kemayu iki oke sik gething, rasa sok kemayu to. Saiki ditekoni nggih apa seneng? Ayo, mesti sengit wong ngendhangane sak arepe dhewe kok. Monggo den kowe nek ngendhangi trampile ra jawa-jawa. Ngendhangi kok ming. Bung bung bung bung. Ba ba ba ba. Bung bung bung bung. Kaya nek bar tok perus tok ketap kowe lho. Bung bung bung Rono meneh. Pancen pikirane go renang kono kok. Ayo. Ba ba ba ba. Bleblepo. Nek dikebulke suarane mak bobo-bobo. Saking gedene. Tak ngudungi lho. Ngudungi. Mah. Semapet. Bablas nang sirahe. Nek nek tingil-tingil. Niki ya. niki sinden omongane rusak niki. Sing marai nika lho Gusti kaya ngono. Ah nggih ta. Oh Gusti iki mesti mbelani sing wedok lah. Ora tau mbelani sing lanang. Lah iya apa ambilani lanang Podo lanangi Ini jurus lagi Rasa Si bariki apa denko wis dulon Awas Nek manut aku apa Yang denko kini araku lunak kok Kendangi sing apa kok denko Sing sak terampil-terampilmu Biar lirar joget biye Ya Delok tangane leutil-util. Tatat tatat Mbok kira ngerti seni ngene iki mau kendangane cara ngendi? Mbok Banyuwangi. <laughs> Apa? Tekoknya sekendang, leru lho. Isi rai gede, isi lendut. <laughs> Tekok karo Mas Denko kaya. Kendangan ini. Kendangan kaya ngono kok malah dikira. Lah kuwi kendangan Banyuwangi, tak tung tung tak tung ngono-ngono. Banyuwangi apa Mas? Banyuwangi kok ya. Banyuwangi hey. Eh. tekan Bali dari Ketapang, Ketapang. <laughs> Banyu butek ya. <laughs> Bujuk raimu. Aren ah, tok nesu kok. salah kok. kok nesu. Bodho Bodoh ya padha Kalau Kaya ngono kok malah nesu Banyuwangi gubuk asmara. Lah aku piye lek versu Banyuwangi. Versu. Versi. Oh <laughs> lek kualat ngono kuwi. iya. Iya, ayo eh, yo ngeber. Entuk tuku tak entuk tuku kena. Ngeber? Heeh. Ngene. Hmm. Ngeber. Kaya bebek bener kaya bebek kae. Tuku tuku ngono. Ya aku sok diwarai sik ya. Eh? Diwarai sik. Oke. Okay. ngene wae. Iya. Pak wis wis ngene ku langsung ngeke. Wah, guys, mulai ngene, ku langsung ngodaku. Yo yo yo yo. Loh, ya nang ndi? Ngeber. kira-kira Kowe iki ngewohke lho, Din. Jenengan iki nek ngebaren Ah, kowe ra ngene. Heeh. Ah. Entar nang kowe ngene. Ah, jenengan? Lah aku ya ngeto tenang mburine. Entar tenang tenang tenang Nek ora ngono tengane. Ah, ngene. Eh, lah? Emak ora sudi. Ora lho. Lah piye gerakane ngono po, Du? Aku ngerti aslimu kok kon ngene. Lah ngapa? <laughs> Wong sengit ki ndulit. <laughs> Ora, ora tak dulit. Ora. tak dulit tak <laughs> dulitke. Ora, ora. langsung tak buk ngono ora tak dulit. Maksud e? Dan lah. Ya, matur nyonya nyonya ndak kira ya. ngono ndak sesuk nek ora ketemu ndak malah cerewet malah cilaka. Nyo, sayu Oke, okay, siap. Uh, matur. Ditung ndak berani eh. aku ngapusi. Hitung sik. Masa ngitung nang kene? Ora apa-apa kok ben. Cekelik, cekeliknya meku. Hah? Amok. Aku ngitung. Sing wajibe nyekelke iki kowe. Aku arep ngitung dhuwit. Nek cekelke mengmu. Yes. Kok ming ngono? Kowe ngerti ra, pembayaran iki butuh pajak. apa ah, pajak pajake ming 10.000. Kok iki 200? Lho, ya ya sak sing narik pajak kok ya. Sesuk menek kon ra liwat rekeningku. Lah ngapa? Lah ya rekeningku ki tak gawe ora dienggo kirim-kiriman duit kakek kowe kok. Ya mau aja disebarke. Apa nih? nomor rekening Nomorku kuwi lho tak gawir rekening ki ora dinggo liwat dite sinden ki ora tak nggo nyinggahke dhuwit kok mesti nah? liwat jaluk gubuk asmara liwat rekening ke Pak Seno lha njur kon aku kepretan apa <laughs> ora lho lek omongan kok mencucu-mencucu kowe ora copot ah, mencucu-mencucu kok tak iling-ilingi lha <laughs> jenengan kok ya kok mencucu ora tak iling-ilingi kok copot apa kuwi lho untune kaya arep copot. Acan kendho kok wisan. Iya. Karang wis tuwa Utang lho. Eh. Iya. Utang, Pak? Iya. Ya ya ya ya. Ah, kira kuwi mau. Iki lagi 500. <laughs> Hah? Rai-rai ngapusi. Oh, padha. Ya. Pak tenun nggih. Oh, wis genep. Eh. Tuan nggih, Pak. Ayo. Nek mlaku ki madhep rono ora mundur. Oh. Lah. Oh, jaluk. Jaluk diapak. Bar nampa dit kok mlaku mundur tak kira. Bul saka mburi. Iya. Lah ya ora apa-apa ya, mak, Nggih, matur suwun. kok lagi ya. Alah. ya, ayo ayo. Ya wis. Ya suwe-suwe ya iso tenan lho, Nak. Iya, suwe-suwe iki ketoke ben menang-menang den kowe ketoke ada sesuatu. Iya. Paling karo den kowe mendingan iki. Nanggo jenggote iki lho. Nanggo jenggote kowe. edan iya ayo iki isih ana siji no iya sing urung diaturake heeh yo ngaturke bajute no iya saka panjenengane Bapak Suparman kadus karang iya Pak Suparman Pak Suparman kadus karang iya ngaturke iki panjenengane nyuwun lali janjine oh iya diaturake dhisik Mak sapa sing kepareng arep nyekar Mbak Agnes. Yo. Kuwi ngarepan kuwi ada rono, ada rono antian. Rada ana papan sithik. Yo. Coba di cuman nang kono. Heeh. Mm Wis -mm. kerep lumak kowe iki. Aku pun pergosok nglakoke Bagong tak kelirak kleroke kae dadi nek omong sok kleru tenan. Ya ora apa-apa. Heeh, mangga. Ayo, Ger. njlok ora apa-apa cek enom kok. Iya. Mbak Agnesia Nandasari, sapa mak? Iki anakku wedok eno. Yo. Anakmu wedok tenan. Lek ku nggula wentah kawit suwe banget. Yo, saiki wis dadi sinden sing apik nek ning yojo kono. Matur suwun. Monggo. <laughs> apa-apa, Ora apa-apa, Iki ketok streaming sing DG Channel arep leren no. Mergane. Matane coplok matane. Gone Mas Kudut. Kacamatane ucul siji coplok. Kokut mau kome mubu. Iya Mbak, dibawani lali janjine saka Pak Kadus, Pak Suparman. Ya, monggo diaturake, ya. Yo. ke kelas 2 SD ngono. Oh. ya biyen lagu-lagune ya lagu-lagu campursari saiki wis mulai iso nyinden. Oh iya. Heeh. Wong biyen sik ndandani ya aku, sik ngedusi ya aku. Iya. Saiki kok mboten. Ah saiki arep tak dusi angel ora jamak-jamak. <laughs> Angele nggen pundi to? Nyok emoh. Iya. Pengsami mawon lho. Ya ora ya. Nek saiki gelem tak dusi aku mesti luwih telaten ning ngelosok. Yeah. sing gawe sing ngasto gender pinter golek alasan ya Ora. Suparman. Iya. Yang mimpi nek bapak kumbian seneng ulur kambang nek pak Parman iki seneng lali janji nih. Iya. Ya ora apa-apa, Mak. Heeh. Wis biayane sing ngendi? Mas ora iso niteni, Mak. Iya. Aku urung preso. Iya, ora dadi ngopo. Matur sembah nuwun. Mbak Agnes sing wis kepareng ngaturake lali janjine. Iya. Mbok menawa mengko tambah-tambah meneh. Iya. Iya. iki wis wis no. Nek upama digabung karo piyai sing padha mirsani neng kene iki wis luar biasa. Yo. PWKS Live channel PWKS Live li mirsani wis 11.000 piyai. Yo. Channel Dalang Sinombo pira? Channel MC mata coplok kuwi mbok pira ora ngerti aku. <laughs> Hei, dulur kula nang nyenengke tenan bocah iki semanake raja macak iya Mas Putut Wijonarko putrane Pak Manto rayine Pak Mantep oh iya ngene iki ya dalang ya iki lagi mengembangkan apa jenenge iki eh, YouTube YouTubers no iya YouTubers ngetel YouTube long tulus sudan bers iya iya ayo iki neng pamundutan gelang alit iki diaturake mak ya ayo ting anting lambang se ya kiai saka Banyuwangi iki nok sinden sekolah ning Institut Seni Indonesia Yogyakarta oh iya dasare putra dalang kawentar putrane sapa putrane Mas Sun Gondrong tulung agung, oh iya gelang alit kowe ngaturno gelang alit sing sing gagrak cara nggonamu kono dibawani ya bawani no Pak De ayo mambiat mayu no mambiat mayu eh kok kaya kurang los. Iya. <laughs> Watuk wong apa? Watuk. Eh? Watuk. Watuk kok mangkat. Dikon. Sing ngakon sapa? Padhe. Padhe sapa? Mantri. Oh, ayo ora apa semangat, le nyuwara sing semangat kaya biasane kae. Heeh. Uh -uh. Koming to cah? Nggih. Hmm. Ya, ya. So beda ngopo? Lho, nek cara Banyuwangi ngono kuwi jane wetan segara terus ngono sing bengok. Wetan ngono kuwi ngono. Oh, nganggo cara ngono kuwi. Mm, mm. Gegeti wong urip. Iya. Lor lan kidul. Heeh. Mm, aja kaget kowe Mboten, kula pun terbiasa kali Mas Dinku. Oh ya wis. Wis ngono ku jenengan. Nyok ngaget-ngageti niku lho, Pak. Heeh. Mm -mm. ciri kasih nggonamu ya ngono kuwi kok. Wong kowe iki wong Banyuwangi kok malah krungu kok ngene kok malah bingung. Banyuwangi apa Banyu meneng? Banyuwangi kula maksud. Ya malah aja kaget kok ya. Yo. Ora kaya wingi kae, wingi kae kowe arep nyuwara. Ngene iki malah. Hmm? Nah, malah. Titik kok. <laughs> Titik apa? Titik ning nyebar. Yeah, it does.